Za njih je on pripremio dženevske bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Bijaše drug Allahovog poslanika još od ranog djetinstva, dok su se kao djeca zajedno igrali mekanskim sokacima. Bio mu je i brat po mlijeku, a vezivale su ih i raskidive rodbinske veze. To bijaše Hamza ibn Abdil Mutalib Amidža Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem. Kada je Vjerovjesnik otpočeo sa svojom misijom. Hamza je bio prekoračio 40. godinu i u to vrijeme je bio jedan od najuglednijih mekanskih prvaka. Spada među vodeće poglavare kojem je cijela Meka s dužnim poštovanjem ukazivala velike počasti. Unatoč svih veza između njega i Allahovog poslanika, nije pokazao neko interesovanje prema njegovim pozivima u novu vjeru i nije primio islam kada je vjerovjesnik najbližim članovima svoje porodice izložio ciljeve svog svetog zadatka. Hamza bijaše hrabri hašimovički ratnik, odlučan u svakoj situaciji, a u bitkama dok bi napadao ili se branio od napadača, malo mu je bilo ravna. حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد دعوة للجهاد النوبة والجهاد دعوة للجهاد الطوبى بالسيوف الحداد تسترد البلاد رغم حقد اليهود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد سائل الأنجما كيف ضاع الحما سائل الأنجما كيف ضاع الحما واشربوا العلقما أو نرى المسلمة فوقها من وجود حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد من زحام الصعاب والمنايا العذاب اقتحام الصعاب والمنايا العذاب عيشنا مستطب في ظلال Dok se jednog dana vraćao iz lova držeći u ruci svoj luk, noseći svoje koplje, jašući gordo kako dolikuje sinu pustinje, presrete ga štićanica Abdullaha ibn Džedana koja mu reče Da si mogao čuti, o Ebu Amare, sve one psovke i uvrede koje je tvom bratiću Muhamedu uputio Ebu Džehl, i da si vidio njegove napade na Muhameda koje sam ja vidjela, drugčije bi se ti danas ponašao. On nije ni do kraja čuo njezine riječi, a lice mu se zacrveni od srđbe. U grudima osjeti odlučnost i uputi se ponosni Hašimovički konjanik u pravcu Keabe, gdje bijaše skupina mekanskih prvaka, a usred njih Ebu Džehl. Kada im se dovoljno približio, iznenadnim udarcem svoga luka Hamza udari Ebu Džehla i rasječe mu glavu tako da ga odmah krv obli. Onda pred svim prisutnim mušricima, nijemim svjedocima, objavi svoj prelazak na islam, a zatim im reče. Eto, ja prihvatam vjeru islam, i ako od prisutnih neko želi da me u tome spriječi, neka pokuša. Kada pripadnici plemena Mahsum vidješe krv koja je obrila njihova uglednika Ebu Džehla, htjedoše da zajednički navali na Hamzu, ali im Ebu Džehl reče, ostavite Ebu Amareta, ja sam pogriješio što sam njegova bratića psovao pred ljudima. Poput bljeska munje, Islam obasja srce Hamze neka je Allah zadovoljan s njim. I njegovo napuštanje paganske vjere bijaše težak udarac za sve mušrike. A što se tiče časnog vjerovjesnika, možeš zamisliti kolika je bila njegova radost zbog prelaska Hamze na islam. Ostali muslimani su bili ponosni što jedan takav kurejševički uglednik sada pripada njima nisu znali za dva radosnija i značajnija dana od pojave Islama, od dana prelaska na Islam Omer ibnul Hataba i Hamze ibn Abdil Mutaliba. bihim rahim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ يسيرون Na dan Hamza pokaza neviđeno junaštvo i odlučnost u borbi protiv mušrika. Žestoko je navaljivao na protivnike i ulijevao strah u njihova srca. Pred sukom protivničkih strana Hamza je bio lako razpoznatljiv po znaku s kojim se razlikovao od drugih i koji je jasno ukazivao na njega svakom onom koji je imao išta protiv njega. Taj znak pijaše crveno nojevo pero koje je pričvrstio na grudi. Tada na mušričkoj strani istupi Utbe ibn Rebijah, njegov brat Šejbe i sin Velid. I kada izazvaše muslimane na dvoboj pred njih, spremno istupiše trojica Ensarija, još uvijek nedovoljno iskusnih mladića. Utbe ih upita. Ko ste vi? Mi smo Ensarije, odgovoriše mladići uputio im reče, mi nemamo nikakve potrebe za vama. A zatim povika, o Muhammede, odredi nam dostojne protivnike iz našeg plemena. Vjerovjesnik naredi, izađi Ubejde ibnul Haris, izađi Hamza ibn Abdil Mutalib, izađi Ali ibn Ebi Talib, Sada Utbe reče, e sada može. Ovo su protivnici vrijedni poštovanja. يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصرها الدين Alija se suprotstave Velidu, jer su bili mladići sličnog uzrasta. Navali na njega i ubi ga. Hamza se suprotstavi Šejbi, a bili su približno jednake starosti i za kratko vrijeme ga sasječe. Ubejd je za protivnika imao utubu, a obojica su i bili najstariji po godinama. Nakon nešto duže borbe, Ubejt smrtno pogodi utbu, ali istog dana i sam umrije kao šehid od rana koje mu je protivnik zadao. A na Uhudu, kada su mušrici žarko željeli da se osvete svim muslimanima uopšte, a Hamzi ibn Abdil Mutalibu posebno, jer je on taj koji je najviše ponizio njihove prvake na bedru, i pobio one koje je pobio i kada je on vidio pometnju među muslimanima, poče navaljivati tamo i ovamo vičući. Ja sam lav Allahov i lav Allahova poslanika, dalje reče. Utječem ti se, Allah, od širka koji čine mušrici i od gramzivosti i neposlušnosti koju pokazaše pojedini muslimani. Onda Hamza navali na protivnike koje je razgonio desno i lijevo, sve dok ne postignu deređu šehadeta nakon podlog udarca koji mu nanese abesinski rob zvani Vahši. الحق جند الحق جنود الحق جنود الحق يا أملا يداعب فجر الزائر ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر جنود الحق يا أملا يداعب فجر الزائر ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر جنود الحق جنود الحق جنود الحق الحق جنود الحق وقفتم في سبيل الله يوم الروع سجعانا وبثتم أي بركان تفجر من أبنيانا وقفتم في سبيل الله يوم الروع سجعانا وبثتم أي بركان تفجر من أبنيانا وشعت يقظة الإسلام تصميما وإيمانا وشعت يقظة الإسلام تصميما وإيمانا جنود الحق جنود الحق جنود الحق جنود الحق جنود الحق يا من تحملون النور وهذا رفعتم مشعل الإصلاح في الأوطان وهذا جنود الحق يا من تحملون النور Kada žene mušrika čuše za pogibiju Hamze i drugih muslimanskih junaka, jedna skupina njih dođe na poprište borbe, predvođena Hindom, kćerkom Utbe, kojoj su muslimani na bedru ubili oca, Amidžu i brata. Ona navali na tila šehida, uze im parati trbuhe, kopati moči i odsjecati noseve i uši. Onda od odsječenih noseva i ušiju napravi ogrlicu koju stavi na vrat kao ukras. Hinda tada plati Vahšiju za ubijstvo Hamze, a povrh toga ga nagradi slobodom. Sve to njoj nije bilo dosta, nego pristupi tijelu Hamze raspori njegove grudi, iščupa mu džigeru poče trgati zubima i žvakati, pa pošto nije mogla progutati nijedan komad, te ispljunu. Od tada Hinda bi prozvana šteračica žuči. فكلنا مشتاق فكلنا وكلنا مشتاق وكلنا مشتاق مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر Kada se prašina nakon bitke slegla i kada vijest o masakriranju šehida ukuda doprije do Medine, nasta velika žalost kod svih muslimana. Safija, kćerka Abdul Mutaliba, dođe kako bi vidjela šta joj je bilo sa bratom Hamzom, pa vjerovjesnik reče njenom sinu Zubeiru. Spriječi je, nek ne gleda šta su joj od brata uradili. Zubeir ode pred majku i reče joj. Majko, Allahov poslanik ti naređuje da se vratiš. Ona reče, a zašto? Ja sam već čula šta su učinili s mojim bratom. Ali sve je to Allahova odredba i dio borbe na njegovom putu. Tako mi Allaha ja ću se strpiti i tražiti nagradu jedinu od njega. Kada Zubeir ibnul Avvam obavijesti vjerovjesnika šta je rekla njegova tetka Sofija, on reče, pusti je neka dođe. Safija priđe, suzdržavajući se kako dolikuje pravoj vjernici, donese salavat i zatraži od Allaha oprost i spas za Hamzu, a onda reče. Ova dva platna sam donijela da mog brata u njih zamotate. Dalje Zubeir priča I kada smo htjeli da omotamo Hamzu ta dva platna, vidje smo pored njega jednog šehida od Ensarija, izmasakriranog kao što bijaše i Hamza. Pa osjeti smo grižnju savjesti da Hamzu umotamo u dva kefina, a ova je Ensarija nema kefina nikako. لا تقل لا تقل مات الشهيد إنه حي سعيد مات الشهيد مات الشهيد مات الشهيد لا تقل لا تقل لا الشهيد إنه حي سعيد إنه في كان في الرحمن مثواه الخلود إنه في كان في الرحمن مثواه الخلود ودع الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروع قد هب يذود ودع الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروع قد هب يذود لو تراه وهو في الميدان إعصار شديد لو تراه وهو في الميدان إعصار شديد واجتياح للأعادي واقتحام Onda odluči smo za Hamzu jedno, a za tog Ensariju drugo platno. Tada primijeti smo da je jedno platno duže od drugog, te odredi smo izvlačenjem slamki koje će platno koga zapasti. Kasnije, dok smo umotavali Hamzu, vidje smo koliko je bio dug. Ako mu umotamo glavu, virile bi mu noge, a ako mu umotamo noge, virila bi mu glava. Onda vjerovjesnik reče, umotajte mu glavu, a na noge mu stavite malo palminog lišća. I ne pitajte o žalosti vjerovjesnika zbog smrti Amidže, jer dok je gledao u taj prizor, od kojeg nikad nije bolniji ni vidio ni doživio, on reče, neka je Allahova milost nad tobom. Ti si bio onaj koji održavao lijepe rodbinske veze. Uradio si mnoga hajr tijela i neka te Allah za to nagradi. Tako mi Allaha, ja ću od njih sedamdeset isto to učiniti što su oni učinili od tebe, samo ako mi dopadnu šaka. Ali prije nego je vjerovjesnik napustio to mjesto, dođe mu Melek Džebrail donoseći Allahove riječi. Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. A ako otrpite, to je doista bolje za strpljive. Pa je vjerovjesnik odustao od osvete i učinio kefaret, otkup zbog te zakletve. Zatim je naredio da se svi šehidi pokopaju u grupne kabure i rekao ashabima. Gledajte koji je od šehida znao najviše Kur'ana na pamet, pa ga stavite malo ispred ostalih drugova. I danas svaki posjetilac Medine ode u zijaret šehidima na Uhudu, gdje običnim kamenom obilježen ima i kabur Amidže Muhameda, sallallahu alaihi veselem, Hamze ibn Abdil Mutaliba, neka je Allah zadovoljan s njim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون ينظرون إلى عذاب عظيم وآخرون